Beloof en ik zal dit doen. So sê die oppermachtige Heere, ek staan gereed om een antwoord op Israëlse gebede ook dit te doen, Ik maak die volk so baie soos skape. Hulle sal so baie word soos die offerskape wat gedurende feestuie Jerusalemse straten volloop. Die stede wat pijnlope was, zal vol mensen wees, dan zal hulle besef dat ik de Heere is.